tera son he min anco dos he proton teutla e colucunzas balegaron dos rafanus kai mahairion thesso xogaron kai thridacas kai sicuus fere onuchion kai coelidion kai ten meetran dote artus silignitas vale elaion e iston tarihon. Tas thrissas lepison, cae thes epi ten trapestan, dote sine etpi, cae ten trage lida, cae ton co